O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد Allohni halol etganini halol sanamaydigan, harom etganini harom sanamaydigan, kofirlarga qarshi qitol qilishga buyurgan Robbimizga hamd va sano va Men odamlar Allohdan o'zga iloh yo'q degunlariga qadar ularga qarshi jang qilishga buyurildim degan Rasulullohga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz tinglovchilar, juma ayyomingiz muborak bo'lsin. وفي الحدباء قد هبت جموع لحرب العلج قد حملوا الرماح يهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرى Imom Rozi o'zining tafsirida shunday yozadi. ko'p yillik hayotiy tajribamdan shu xulosaga keldimki, inson qachonki o'z ishlaridan biron ishda Allohdan boshqasiga suyansa, bu uning balo va sinovlarga, mehnat va mashaqqatlarga duchor bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Agar Allohga suyansa va Allohdan o'zga hech bir mahluqotga bog'lanmasa, matlubi chiroyli ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu tajriba umrimning avvalidan boshlab to hozirgacha 57 yoshga kirgunimcha shunday davom etib keldi. Va qalbim shunga qaror topdiki, insonga Allohning fazl va karamidan boshqa biron narsaga suyanishda aslo manfaat bo'lmas ekan. يهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Valilarning paydarpay almashinuviga chek qo'yish uchun xalifa Umar Himsga u yer aholisi sira aybini topa olmaydigan bekam ko'st kishini yubormoqchi bo'ldi. Hech kim bo'yniga olmagan amaliyot. اللهم أنزل على أمريكا وحلفائهم من عذابك عذاب أليم studiyamiz mehmoni xatarli joylar bo'lganligi uchun shu yer Afg'oniston, Pokiston, Vaziriston joylari jihodiy maydonlarga oila bilan borilmaydi degan fikr bor edi. Muhojirlar oqimidan shu ko'rinib da, shu bitta mashina amerikansk keldi ikkitasi o'tib ketdi oldin uchinchisi shunday qarab turuvdikman shu chachilib ketdida minaga geçiş. hayotdan foyda olsak yaxshi yomonga ajratishlikdan oldin insonni yaxshi tarafini ham yomon tarafini ham taroziga solishlik kerak qaysi tarafi og'ir keladi kofirlarning so'zlaridan yana tarjima sen yahudlar bunday narsalarga qanday muomala qilishini bilasanmi? Never to forgive, never to forget. Hech qachon kechirma, hech qachon unutma. Shuningdek, jahon va mintaqa yangiliklari Umayr ibn Sa'd Qanida musulmonlar xizmatini qilishda Umayr ibn Sa'dday suyangan tog'larim bo'lsa umar ibn hattob oldingi safar siz sahoba umayr ibn sadning bolalik hayotidan bir lavha bilan tanishgan edingiz keling endi ulg'aygan davridagi ayrim hodisalarga nazar tashlaylik shunda keyingi voqealar ulug'vorligi avvalgisidan aslo kam emasligiga o'zingiz guvoh bo'lasiz himsliklar tepalarda turgan rahbarlar bilan olmas, hech biriga do'stona munosabatda bo'lishmasdi hims damashq va halabning o'rtasida joylashgan suriya shaharlaridan biri u yerda xolid ibn validning qabri bor har bir navbatdagi valining aybini topib yoniga ancha gunohlarini tirkab musulmonlar xalifasiga arzdod etishar va uni mansabidan bo'shatib va o'rniga boshqasini tayinlashni talab qilishardi. Voliylarning paydarpay almashinuviga chek qo'yish uchun Xalifa Umar Ximsga u yer aholisi sira aybini topa olmaydigan bekam ko'st kishini yubormoqchi bo'ldi. Qo'l ostidagi yaqin yordamchilarning har birini bu vazifada tasavvur qilib ko'rib, uzoq o'ylanganidan so'ng barcha nomzodlar orasidan Umayr ibn Sa'dni ixtiyor etdi. Umayr bu paytda Shomda mujohidlar qo'shiniga bosh bo'lib, Alloh yo'lida qon to'kib yurardi. Uning muzaffar qo'shini esa ketma-ket shaharlarni fath etar, mustahkam qalalarni qo'lga olib, u yer ahlini islomga kiritar va qadami yetgan har bir joyda Allohning nomi ulug'lanishi uchun masjidlar barpo qilardi. Islom uchun qanchalik barakali xizmat qilayotganiga qaramasdan, Hazrat Umar Umayrni huzuriga chorlab oldi va uni Himsga vali qilib saylab, darhol vazifasiga kirishishni buyurdi. Umayr yangi mansabni noiloj, yoqtirmasdan qabul qildi. Negaki uning uchun eng ulug' martaba Alloh yo'lidagi jangchi maqomi edi. umayrning himsda qilgan birinchi ishi odamlarni jamoat namoziga chorlash bo'ldi avval allohga hamdu sano muhammad payg'ambarga salovatlar aytib dedi ey odamlar islom metin eshikli mustahkam qal'adir islomning quvvati adolat va haqiqat bilandir agarchi bu istehkomning ichigi sindirilib devorlari qulatilsa din shiorlari oyoq osti qilingan bo'ladi. Islomning shon-shavkati sultonning qattiq qo'lligiga bog'liq. Sultonning qattiq qo'lligi esa qamchisidan qon tomishi bilan emas, balki haq yo'l uzra adolatla yurish bilandir. Shunday deb, yangi vali qisqagina xutbasida bayon qilgan dasturini amalga oshirishga kirishdi. Oradan 1 yil o'tdi. Bu vaqt ichida Umayr ibn Sa'd Amirul Mu'mininga na bir maktub yozdi, na musulmonlarning baytul moliga to'plangan xirojdan nasiba jo'natdi. Hazrat Umarning qalbida turli gumonlar o'rmalay boshladi. Chunki u valilarni qarshisida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hech kim ma'sum bo'lmagan dunyo fitnasiga aldanib qolishidan qattiq cho'chirdi. Xalifa kotibiga buyurdi: Umayr ibn Sa'dga noma yo'lla. Hemsning valiyligini o'rinbosariga topshirib, zudlik bilan huzurimga kelsin. O'zi bilan to'plangan xirojini ham keltirsin. Umayr ibn Sa'd farmonni o'qishi bilan ozgina taom, birgina lagan va bitta obdasadan iborat bor yo'q ko'ch ko'ronini tuguniga tugdi va nayzasining uchiga ilib Hims viloyatini Allohga topshirgancha yayov Madina sari ravona bo'ldi. U manziliga yetib kelganida rang ro'yi qorayib, eti ustixoniga yopishgan, sochlari o'sib, ko'zlari kirtayib qolgan edi. Uni bu holatda ko'rgan Hazrat Umar dahshat ichra so'radi. Senga nima bo'ldi ey Umayr? Hech narsa bo'lgani yo'q, Xudoga shukr. To'rt mucham but, sog'-salomatman. Bu o'tkinchi dunyoda chorig'imni sudrab, kunimni ko'rib yuribman, dedi Umayr. Javobdan sal ko'ngli taskin topgan xalifa o'zing bilan nimalar olib kelding deb so'radi. U Hamon Umayrni Baytul Mol uchun xirojining bir qismini keltirgan deb gumon qilardi. Umayr javob berdi. Keltirgan narsalarimning hammasi mana bu tugunimda. Ovqatlanganimda, kiyim-kechagimni yuvganimda va tahorat qilganimda ishlatadigan idishlarimni olib keldim. Bor budim mana shu. Qolaversa, bundan ortiq narsani kimga keragi bor? To'g'ri emasmi, ey Amirul Mo'minin? Taajjublangan Umar ibn Xattob sobiq Hims amirining savolini javobsiz qoldirdi. Nima? Sen Himsdan Madinagacha yayov keldingmi? Ha, xuddi shunday. Baytul mol uchun keltirgan narsalaring qani? Men baytul molga hech narsa olib kelmadim. Nega? Endi vali bo'lib tayinlangan kunlarimda Hemsning oqsoqollarini to'plab, ularga xiroj yig'ish ishlarini topshirdim. Jamlangan mollarni har doim oxirgi misqoligacha ba maslahat muhtoj musulmonlarga kerak o'rinlarga sarflab turdim. Hazrat Umar kotibiga buyurdi: Hoziroq Umayrni Himsga qayta vali etib tayinlash to'g'risida farmon yoz. Hayhot, dedi Umayr. Endi qutuldim deganda Men bundan buyon sizga ham, sizdan boshqa bironta odamga ham xizmat qilmayman, ey Amirul Mu'minin. Yaxshisi, menga Madinaning chetidagi qishloqlarning birida tinchgina yashashimga ijozat bering. Umar noiloj ko'ndi. Umayr Madinani tark etganidan so'ng ko'p o'tmay Hazrat Umar uning holidan xabar olish uchun o'zining ishonchli kishilaridan biri Xorisni chaqirdi. Sen Umayr ibn Sa'dning uyiga bor. O'zingni oddiy mehmondek tut. Agar yaxshi yashayotgan bo'lsa, hech nima bilmaganday qaytib kel. Mabodo hayoti og'irroq bo'lsa, mana bu dinorlarni berib qo'y, deb unga 100 dinor tugilgan hamyoni tutqazdi. Xoris Umayrning qishlog'iga yetib kelgach, so'rab surishtirib uning uyini topdi. Ruxsat so'rab kirarkan, "Assalomu alaykum rahmatulloh" dedi. "Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh" alik oldi mezbon. Xush kelibsiz. Qayerlardan so'raymiz? Madinadan kelyapman. Musulmonlarning ahvoli qalay? Xudoga shukr yaxshi. Amirul mu'minin qalay? Sog' salomat yuribdi. Jinoyatchi gunohkorlarning surobini to'g'irlab turgandir? Ha, tunov kuni o'g'lini gunohi uchun savolatdi. Umayr qo'lini duoga ochdi. Robbim, Umarni o'zing qo'lla. Men uni seni nihoyatda yaxshi ko'ruvchilardan deb bilaman. Xoris umayrning uyida 3 kun turdi mehmonning oldiga har kecha bir donagina arpa noni qo'yilardi ahvoldan ogoh bo'lgan qo'shnilardan biri xorisni chaqirib dedi ey xoris ko'nglingga kelmasin-u, lekin sen umayrning oilasini qiynab qo'yding ularning arpa nonidan bo'lak hech vaqosi yo'q uni ham senga berib o'zlari och nahor yurishibdi agar xohlasang menikiga o't mehmonim bo'lasan mezbonning ahvoli naqadar ayanchli ekanini tushungan xoris indamay unga hamyonni uzatdi nima bu so'radi umayr buni senga Amirul Mu'minin berib yubordi g'amxo'rliging uchun rahmat lekin men buni ola olmayman. menga uning keragi yo'q suhbatni eshitib turgan umayrning xotini sekingina oh ah tortib gapga qo'shildi ola qolsangiz bo'lardi kerak bo'lsa ishlatarsiz bo'lmasa muhtojlar ko'pku o'shalarga berib yuborarsiz ayolning gapidan so'ng Xoris hamyonni Umayrning qo'liga tutqazdi-da, indamay chiqib ketdi. Umayr o'sha zahoti dinorlarni bir necha qismga taqsimlab, to qosh qoraguncha atrof javonibdagi qo'li qisqa oilalarga ulashib chiqdi. Ayniqsa, shahidlarning farzandlariga ko'proq nasiba berdi. Xoris Madinaga qaytib, ko'rgan eshitganlarining barchasini xalifaga yetkazdi. dinorlarni berdingmi so'radi Hazrat umar berishga-ku berdim xo'sh u nima qildi oldimi bilmadim menimcha u o'ziga 1 dinor ham olib qolmay hammasini tarqatib yuborgan xalifa umayrga xatim tekkan zahoti zudlik bilan huzurimga yetib kel degan mazmunda maktub jo'natdi umayr ibn sad madinaga yo'l oldi Amirul mo'mininning huzuriga kirib salom berdi umar ibn xattob uni izzat ikrom bilan kutib oldi to'rga o'tqazib so'radi biz berib yuborgan dinorlarni nima qilding dinorlarni menga berganingizdan keyin u yog'i bilan nima ishingiz bor shunchaki bilishga qiziqyapman sir bo'lmasa aytsang pullarni o'zim uchun saqlab qo'ydim dedi umayr shoyat na mol dunyo na bola chaqa foyda olmaydigan kunda nafi tegib qolsa umarning ko'ngli buzilib dedi xudo haqqi qur'oni karimda o'zlari muhtoj bo'la turib boshqalarini afzal ko'radilar deb baho berilgan kishilarning bir sensan so'ng uning uchun bir vasaq taxminan bir tuya yuk oziq ovqat va ikki liboslik mato keltirishni buyurdi oziq ovqatning keragi yo'q ey Amirul Mu'minin, shosha pisha e'tiroz bildirdi umayr uyda 2 so arpamiz bor Avval uni yeb tugataylik, uyog'iga yo Ammo mato uchun rahmat. Bechora xotinimning ko'ylagi eskirib, ranglari unuqib ketgandi. Bu uchrashuvdan so'ng ko'p vaqt o'tmay, Alloh taoloning izni irodasi bilan Umayr ibn Sa'd pokiza ruhini taslim qildi. U oxirat safariga kamtarona, lekin shahdam qadamlar bilan ravona bo'ldi. Yelkasini dunyo matohlari ezmas, shuning uchun qaddi g'oz ko'tarilgan edi. Hidoyat va taqvo nuri uning yo'lini yoritib, hamroh bo'lib borardi. Umayrning o'limi xabarini eshitgan Hazrat Umar qattiq ezilib ketdi. Chuqur qayg'u ichra qaniydi musulmonlarning ishini qilishda suyanishim uchun Umayr ibn dey ishongan tog'larim bo'lsa, dedi. Alloh taolo Umayr ibn Sa'ddan rozi bo'lsin. Dar haqiqat u Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining madrasasida ta'lim olgan namunali toliblardan edi. وفي الحدباء قد هبت جموع بحرب العلج قد حملوا الرماح Endi o'tgan hafta ichida kechki dasturlarimizdan tinglangan eshittirishlarimizdan olingan parchalarga beramiz. Juma Ustozlar dars qildinar ilm amonat bilib, bizlarga yetkazinar o'zlarin qurbon qilib, ustozlar dars qildilar. Bu haqiqat bu. Buni ko'rib turibmiz masalan, ota o'tib ketgandan keyin bolalarning mol talashayotganligini ko'zimizda guvohi bo'lib turibdi hamma narsa. Mabodo tirilib kelib qolganingizda juda qattiq musibat bo'lar edi. Shu molning egasi yana qaytib bizdan so'rasa yo'q desak, bir holat buziladi. Tirilib kelishligi juda ham chatoq ish bo'ldi deydi. Mana shu mol birodarlar. Shu molki bir kunda hovlingizni tamomiy talon taroj qilib turib, hamma narsangizni olib chiqib ketaveradigan mol. Na farzandlaringizga, na o'zingizga nasib qilmaydigan mol. Mana shu molni Alloh subhanahu va taolo abadiy saodat jannatga sotib oldiki, bu jannatdagi qo'lingizni artib tashlaydigan sochiq ham ipak liboslardan qiymatli chiroyli bo'lgan jannat ziyofatxonasini muqobilasiga sotdi. shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar buni eslatishdan charchamaymanki o'zimizni amalimizni solishtirishlikda oxirat uchun qilayotgan amalimizni solishtirishlikda biz uchun tarozi biz uchun mezon biz uchun o'lchov birligi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xulafoy roshidin al-mahdiyin, sahobiylar, salafi solihiylar. Mana bularni amaliga biz o'zimiz amalimizni solishtirib ko'rishimiz kerak. Namoz o'qiyotgan bo'lsak, roza tutayotgan bo'lsak, zakot berayotgan bo'lsak, haj qilayotgan bo'lsak, jihad qilayotgan bo'lsak, mu'minlarga xoqsonlik qilayotgan bo'lsak, kofirlarga shiddatlik turgan bo'lsak, muhojir bo'lgan bo'lsak, har qancha amal qilayotgan bo'lsak, ularning amallarga solishtirib ko'rishimiz kerak. Agar atrofga qarasak, o'zimiz o'rab turgan muhitga yoki bizdan kamroq amal qilyotgan odamlarga yoki amal qilmayotgan odamlarga qaraydigan bo'lsak, biz gumroh bo'lamiz, biz adashib ketamiz birodarlar yakshanba Jurnalni sonqilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni sonqilingan ko'p sonli kishini namozdan mashg'ul qiladigan naqshlar yozuvlar rangli yoki suratli kiyimda namoz o'qimaslik. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'l-yo'li kiyimda namoz o'qidilar va uning chiziqlariga qaradilar. Namozlarini tugatgach shunday dedilar: Bu tonni Abu Jahm ibn Huzayfaga olib boringlar. va menga uning anbajaniyasini keltiringlar. Chunki bu kiyim meni namozimdan chalg'itib qo'ydi. Hind jamiyatida ayolning o'rni. Bu jamiyatda ayollar cho'ri o'rnida ko'rilgan. Ba'zan odam o'z xotinini qimorga yutqazib qo'ygan. Ba'zi vaqtlarda bitta xotinning bir nechta eri bo'lgan. eri o'lib qoladigan bo'lsa, xuddi tiriklay ko'mib yuborilgan qizlarga o'xshab qayta turmush qurishi mumkin bo'lmagan. Doim xo'rlash va kamsitishning qurboni bo'lib yurgan. Men ham chiqmoqchi bo'lganim, ular meni olib chiqib ketmoqchi bo'lgan paytda Nurul haqlarda ham. Nurul Haq aka, Abdurashid aka, aka ukalar. Men aslimni ko'p nima Abdurashid aka bilan bo'lgan. Nurul Haq aka bilan ham Abdurash yo'q bo'lgan paytda o'rniga Nurul dars berar. Ya'ni ko'pincha men Abdurash bilan o'zi bilan aloqa qilardim. O'shani nimasi dedim, kitobda dedim. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p qorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Banu Umayya xilofatga kelgandan keyin shu asos zaiflashtirildi va arab millatchilik boshlandi. Ajam musulmonlarga past darajalik huquq va mas'uliyatlar berilar edi. Ammo ustun darajalik vazifalar va mas'uliyatlar faqat arablarga berilar edi. Jang va fitnalarni o'chirish uchun xilofatning masraflari ko'payib ketgandan keyin musulmon bo'lib ketgan ajamlarga hattoki jizya qo'yildi. Va ularning yerlarga xiroj qo'yildi. Vaholaki bu narsa mutlaqan islom shariatiga qarshidir. taqvo taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib xalqlar olam yaratilgandan buyon bu hodisa kabi hodisani ko'rmagan va dunyo tugagunicha ham ko'rmasa kerak. Faqat Yajuj va Majujlarning chiqishi bundan mustasno. Dajjal ham o'ziga itoat qilganlarni tek qo'yib, xilof qilganlarni o'ldiradi. Mo'g'ullar esa birontani qoldirmay o'ldiradi. Subhanalloh. Ibn al-Asir so'zida davom etadi. Mo'g'ullar ayollarni, erkaklarni va go'daklarni o'ldirdilar. Hatto homiladorlar qornini yorib, onalar qornidagi homilalarni da o'ldirishdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Islom olamiga yetgan bu musibat barcha o'lchovlarda o'tmish, hozir va kelajakdagi o'lchovlarda ham katta fojia bo'lib qoldi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis Bular hammasi ilmni ahamiyatligiga dalolat qiladi. Ilm juda ham juda ham muhim. Ilmsizlik eng yomon razolat narsa, ilmsizlik. Ilmsizlik jaholat Makka mushriklarini Allohni qo'yib toshga ibodat qilishlikka olib bordi. Ilmsizlik bashariyatni Allohni qo'yib mollarga ibodat qilishlikka olib bordi. Ilmsizlik insoniyatni Allohni qo'yib insonlarga ibodat qilishlikka olib bordi. Jaholat eng yomon narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ilm borasida va mushtaqotlar bilan ilmga tegishli so'zlarni hammasi Alloh taolo Qur'oni Karimda 779 marotaba ilm so'zini va ilm mushtaqotlarini takror qildi. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli namozda kiyimni to'poqdan pastga tushirib o'qimaslik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda isbol qilishdan ya'ni kiyimini to'piqdan pastga tushirib o'qishdan va og'izni berkitishdan qaytardilar. Abu Dovud rivoyati. Chunki isbol, ya'ni kiyimni to'piqdan pastga tushirish kibrdir. Namozda esa yanada yomonroqdir. Ammo og'izni yopib olishdan qaytarilishi esa u chiroyli qiroatga mani bo'ladi. arablar to'g'risida gap kelganda shuni aytish mumkinki, ular jahiliyat davrida kuchli notiqlik san'ati, ozodlikka bo'lgan muhabbat, o'z qadrini bilish, mardlik va shijoat, e'tiqod yo'lidagi g'ayratlari, tiniq gapirishlari, xotiraning kuchli va aniqligi, tenglikka bo'lgan istak, iroda, vafo va omonatdorlik kabilarni aytib o'tish mumkin. bittasini saymiddin deyishadimi bittasini abdulaziz o'sha deyishadimi xullas o'shalarni gollandiya gruppasi shu bilan mundoq qaradim uzoqdan yurish turish xunuk ko'rindi menga juda ham anaqa sunnatiy kiyim kiymagan o'sha конкретно o'sha eronliklarni stiliga o'tib ketgan man o'shandan keyin mashalloh sunnatiy kiyim deb birinchi marta kiyib mazza qilib kiyyapman eplolmagan eplolmayotgan tahoratlarda eplolmayotgan bo'lsam ham shuni yaxshi ko'ryapman Endi ular boshqacha ani kostyum mana shunaqa shimlarga o'tib ketgan. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل سهم Alloh taoloning fazl va marhamati bilan dunyo musulmonlari o'zlarining ikki bayramlaridan biri Qurbon hayitini xursandchilik bilan nishonladilar. Qurbonlik go'shtlari bilan rizqlanib yurgan ushbu muborak kunda Parvardigorimiz yana bir sovg'a bilan bizni xushnud qildi. Hayit bayramimiz tugab tugamasdan dunyo kufrining tayanchi o'zini super quvvat atovchi Amerika Qo'shma Shtatlariga yana Allohning balosi to'fon keldi. اللهم عليك باليهود والنصارى وحلفائهم من المنافقين والمرتدين اللهم عليك باليهود والنصارى وأذنا بهم من المنافقين والمرتدين اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل اللهم عليهم طوفانات كطوفان نوح اللهم عليهم سنين كسني يوسف اللهم دمرهم اللهم مزقهم وشتت شملهم اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وفرق بنيانهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا في الأمر كان يوما أسودا اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم أنزل على أمريكا وحلفائهم من عذابك عذاب أليم حقيقة haqiqiy kuch qudrat egasi Allohni tanimaydigan, tan olmaydigan bu badbaxtlar yurtiga har yili 22 tadan 29 tagacha turli darajadagi tofonlar keladi. So'nggi paytlarda tofonlar o'zi bilan har yili yangidan yangi rekordlar olib kelmoqda. 20-asrda eng ko'p iqtisodiy talofat yetkazgan to'fon 1992 yilda kelgan Andrew nomli to'fon bo'lib, u Amerika xazinasiga 40 milliard dollar zarar yetkazgan edi. Oradan hech qancha o'tmay yangi rekord o'rnatildi. 2005-yilda sodir bo'lgan Katrina nomli to'fon natijasida Yangi Orlean va Louisiana shtatlarining 80% qismi suv ostida qoldi. To'fon tufayli 1836 amerikalik o'ldi, o'liklar suvlarda shishib bir necha kun qolib ketdi. Katrina to'foni Amerika xazinasiga 125 milliard dollar zarar keltirdi. Hech kim bo'yniga olmagan amaliyot. Junudulloh barcha yerda mavjuddir. دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم عليها ربنا Oxirgi bir haftada davom etayotgan Sandy nomli to'fon qamrov jihatidan yangi rekord o'rnatadiganga o'xshab turibdi. Dastlabki 3 kun ichida Sandy olib kelgan bo'ron, yomg'ir va kuchli suv oqimi dambalarni buzib, aholisi 20 millionlik Nyu-York poytaxti Washington va uning atrofidagi 15 ta katta shtatga, qo'shni Kanadaning Ontario va Kvebek kabi viloyatlariga hamla qilgan. Shaharlarni bir necha metr suv bosgan. Bu to'fondan hozircha 50 ta odam o'lgani aytilsa-da, haligacha birorta to'fonda qurbonlar soni to'liq aytilmaganini hisobga olinsa, qancha odam o'lgani ma'lum emas. New Jersey shtatidagi Little Ferry shahri butunlay suv ostida qolib ketgan. Hozirda to'fon mamlakatning ichkarirog'idagi Chikago va Michigan shtatlari tomon hujumga o'tgan. Michigan ko'lida 6-7 metrli to'lqinlar ko'tarilgan. Hali kuchi uncha susaymagan Sendi to'foni shu kunlarning o'zida Amerika iqtisodiga hozircha 30 milliarddan 100 milliard dollar atrofida zarar yetkazgani bu raqam ortishi va yanada kattaroq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Sendi o'zi bilan bir necha rekordlar ham olib keldi. Shu paytgacha hali birorta to'fon bu kabi katta mintaqani qamrab olmagan. 100 yillik tarixida Nyu York iqtisodiy birjasi biror kun o'z faoliyatini to'xtatmagan edi. Bu safar esa 3 kun ishlamadi. Nyu York metrosi shu paytgacha o'tgan to'fonlardan quruq qolar edi. Bu safar metro mukammal suv bilan to'ldi. Mutaxassislar buni eng katta muammo deb atashmoqda. Amerika iqtisodining yuragi hisoblanmish Manhattan ham suv ostida qolgan. Shahardagi barcha podvallar, tunnellar suv bilan to'lib undagi texnik jihozlar ishdan chiqqan nyu-york va nyu-jersi shtatlari tabiiy ofatdan zarar ko'rgan mintaqa deb e'lon qilingan vahima bo'lmasligi uchun kamaytirib ko'rsatiladigan ma'lumotlarga ko'ra 8 million aholi 120 mingdan ortiq korxona elektr toksiz qolgan bir hafta ichida elektr ta'minotini tiklash kutilmoqda Mamlakat poytaxti Washingtonda ham elektr ta'minoti izdan chiqqan. Kuchli suv oqimi bir-biri bilan ustma-ust qilib qalashtirib tashlangan avtomashinalar, yiqilib yiqilgan va singan daraxtlar, buzilgan binolar, yo'llar, tunnellarning sanog'iga yetib bo'lmaydi. 340 ming oila vaqtinchalik yashash joylariga ko'chirilgan. egasiz uylar, magazinlar, korxonalar qaroqchi o'g'rilar tomonidan talon-tarosh qilinmoqda. Bugun to'fonning 4-kuni magazinlar ochila boshlagan, oziq-ovqat uchun uzundan uzun navbatda turgan odamlarni ko'rish mumkin. Xuddi shu paytda Shimoliy Karolina va G'arbiy Virjiniya shtatlarida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hodisalar sodir bo'lmoqda. Bu shtatlarda 1 soat ichida bir necha oylik miqdorda qor yoqqan. Bir necha metrli bu qor shtatlarda harakatni butunlay izdan chiqargan. Minglab texnika yo'llarini qordan tozalash bilan avora. Mutaxassislar bu bilan Sendining ishi tugamadi. Favqulodda ob-havo hodisalari yana davom etadi, deyishmoqda. Allohu akbar. على الذميم نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الذميم ينادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجود إني أنادي والأسى يحيي الهموم يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجود فقد بلغ الزبان أقم يا للمذلة والهوان فينا يسيب أين الحمية ما لها أعيت تقوم يا للمذلة والهوان فينا يسيء لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهين لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم آمالهم تيها وهين فالنصر آت لا محال لا محال قسما قدور قسما قدور قسما قدور bugungi studiyamiz mehmoni vaziristonga oilaviy hijrat qilib kelgan birodarimiz abu talhadir assalomu alaykum abu talha va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh abu talha turkiyadagi holatlar shular haqida gapirib bersangiz A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina kaidil mücahidin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Şu yerde Allah subhanahu ve teala cihadını menge nasip kılgenden ki gün gene hem özümün takdirinde yazgen iken Allah subhanahu ve teala şu Türkiye'de özgelişken nerseler şuydu ki hazır Suriye vakası var. Suriye'de cihat kiti yaptı, cenkler kiti yaptı. Türkiye'de Rasakup braderlerimiz e, avam halktan hem Müslümanlar mücahit bulup durup Suriye'ye gidip cenk kılı yaptı, cihat kılış yaptı. Suriye'de mən görgən, eşitgən 3 də cəbhə var. Şu cephelerden birisi cephetun Nusrə, El Kaide cephesi buladı. Ahraru Şam var, bu Ənsaru Sünnəniki buladı. Kegin muhalifler qrupası var. Bunlar şu li e'lâi kelimetullah içinmez. Fakat şu vatan hür bulsun deyip cihat ya ki cenk kıl yaptı. Lakin nergi iki taife, iki te grupa elhamdülillah Allah'ın izni, Allah'ın yardımı bilen Allah'ın dinini âli kılıp yeryüzüde ornatamız deyip cihat kılış yaptı. Cephetun Nusre ve Ahrar-ı Şam grupaları. Türkiye'nin şu Suriye bilen arasındaki alaka şunu bunu yaptı ki Suriye'nin hemen halkını çegeresinde ceyberip teminat kılı yaptı. Hatta esliha, silah, kural yaraklarını beri yaptı. Şu talimlerini hem beri yaptı. Türkiye'nin siyaseti hazır Suriye'ye karagenimizde şunday bunu yaptı ki 2T Superman dedigen devletler yani Amerika devletleri ve Rusya devletleri şu cenkte hasreten İran hem yardım ver yaptı. Rusya özü asker cönet yaptı. Lakin iktisad ve esliha, kural yaraklarını rasa kubber yaptı. İran üstazlarını, askeri üstazlarını, askeri sahada üstazlarını hem yubar yaptı. Pul ve iktisadi tamandan hem yardım verişi yaptı. Suriye'ge. Devlet, süper devletmen diye yürüydigen şu üçte devlet şu Türkiye tarakki kıldı. İktisadi tamamen. Ben bir yılda şunu gördüm ki Karasam Türkiye'nin aldın şu karzları tükemez idi. Hazır e, NATO'da niçite devlet ki hazır karz bir yaptı. Şu teknoloji cihetinden hem orası tarakki kılgan çünkü bu devletler bunu kabul kılalmayattı. Şöyle şu Türkiye'ni Suriye'ye kan diye şu cenge kirgizemiz deyip hilelerini oyna yaptı. Şu hilelerden birisi şu yakında e, bir ay bulundu. Suriye'den Türkiye'nin çegeresini hem ötüp biten mıntıkaya Urfa degen mıntıkaya bir füze düştü. Şu füzeden neçite halk ölüptü. Çünkü e, Türkiye'ye avamı hem Türkiye'nin siyasi adamları hem hemesi açığı çıktı. Lakin kirmedi şu cenke. Şu çegereden vurup taşladı. Niçte tanklarını, niçte MiG degen şu semenötlerini küydürüptü. Lakin şu cenke kirme yaptı bari bir. Amerika ve Rusya devletlerinin şu hidası, hilesi şu ki eğer kirse, eğer Suriye'ye kirse, özü özünden esliha, yarak hemesi kilitliyor. Çünkü Türkiye'nin iktisadı özü özünden pişedi. Şimdi Amerika'dan, Rusya'dan neme soraydı silah, kural, yara, kigin iktisat, karz berdi e, yakaradı. Şimdi Amerika ya ki Rusya'dan eğer yardım so'raganda Amerika Rusya yardım bersa, etediki misal aytib beraman, shu 10 ya ki 20 yıl Türkiye'nin iktisadı da Türkiye'nin iktisadı şu iktisat tamanının şu tamanını biz geberesen. Özümüz tertip kılamız, özümüz neme haklasak şunu kılamız, şu şartını kabul kılasan, şu imzanı beresen diye de. Çünkü neme buladı neticesinde Türkiye Amerika'nın hem Rusya'nın hem aldığı ötelmeyip kalıp 20 e, yıl 30 yıl arkaya kaytadı. Şunu hazır haklamakçılar. Şu Türkiye bilen Suriye'nin vakası şu. Kegin elhamdülillah özüm e, o yerde Allah subhanahu ve teala menge nasip kıldı. Özün niyetim hem şu idi. Bu yerde bulgen haletlerini, Veziristan'da mücahitlerinin haletlerini o yerdeki biraderlerimge isletiş, kısa kılış idi. Elhamdülillah Allah'ın izni fazla bilen hazır cüdehem biraderler cihatke tayyar çıkamız deyipti. biz to'xtatib tərtib bilən kərəsiz deyapmiz Lakin şunu həm qabul şunda xursamız, chiqamiz deyapti shunga shunda xursandmiz alhamdulillah keyin shu turkiyada birodarlarning aqlida şu nərsə bar idi ki, şu xatarlıq ceylərgə, maylə, izzətli ceylər, Lakin xatarlı ceylər joylar bo'lganligi şu ya Afganistan, Pakistan, Veziristan joylari cihadi meydanlarga aile bilan borilmaydi degen fikir bor edi. Shunga men shunga shu to'g'rida rosa nasihat qildim. Bo'ladi, men o'zim ko'rib kelganman. Hozir Alloh nasib qilsa o'ylanib men shu hijrat darvazasini sindirib chiqaman dedim. Alloh menga shuni nasib qildi. Biiznillahi teala. Bu yerdeki Birodarlarimga nasihatim ki bir yil shu Turkiyaning fesadını ko'rganman, lakin shu izzatni rosa qissa qilganman, birodarlarga nasihat özüm O'zim xohishim bilan ham turmaganman. Shu buyruq bo'lganida turgan edim, keldim. Rosa xursand bo'ldim, xosatan shu Peshavar degan joylarda e, qishlakka o'xshagan joylarni ko'rimda, xuddi Masud Məsudda bolğan edim. Şu Mesut mıntıqalarını aldığını görüp məzə qılıb, izzət silahlar bilen yürür idik. Mücahidlər beymaral yürür idi. Əmniyyət var idi. Elhamla şu mıntıqalarını görgəndə şündə bir tebessüm təbəssüm qılıb güldüm. Xursan yanımdaki bir tem muhacir yengi kelyaptı. Nəməgə külyapsız deyəndə mən etdim ki, şu Məsud isimə düşdü. Braderlərə nəsihətim şu ki, Allah'tan korkup yığılayıp takva bilen, teheccüdlerde yığılayadigan braderler var. Allah ana şu braderlerge cihadını, hicretni nasip kılma yaptı. Bizlerge nasip kılgan şunun kadrini bilishimiz gerek. Çünkü sabır kılıp, itaat kılıp, öz vazifemizi isten çıkarmayıp, şu dinini ali kılıp inşallah yeryüzünde hakim kılışlıktır. Bulmasa bizim vazifemiz bu şunu kılmasak eğer, itaat kılmasak, sabır kılmasak, maksadımızı isten çıkarsak şu fitnelerge uşanıp, şu fitneler bilen şugullanamız. Şimdi biraderlerge nasihatim çünkü mustahkem olup duraylık, dinini âli kılışık için, Allah rızası için hemen bir kuvvet bulup şu düşmange zarar verişike hareket kılaylık. Abu Talha 1 yil davomida Vaziristonda bo'lmadingiz. 1 yildan so'ng kelganingizda mana qanchadan qancha birodarlar shahodatga yetganlar va qancha yangi birodarlar kelgan va bayram arafasida ham shu yerda bo'ldingiz. Hozirda kayfiyatingiz qanaqa mana shu mintaqalarda? Alhamdulillah, men o'zim oilamga aytib qo'ygan edimki, agar mobodo shu silahlarni ko'rganingizda, avtomat qurollarni ko'rganingizda Keyin şu silah, o'q ovozlarini eshitganingizda bilib qo'yingki, biz inşallah şu izzatli joylarga yeti borganmiz. Shunga shahidlarni e, eshitdik, rosa xursandmiz, xafa emasmiz, alhamdulillah. Çünkü shahidlarning shahodati e, Allah'ın izni bilen şu nusretlerge bir işaret bir alamet. Çünkü Allah özü subhanahu Teala taolo aytadiki, sizlardan shahidlarni olamiz hakiki imanla iman getirgenler kimler? Bilemiz deyip Allah özü subhanahu ve teala etken edin. Şehadetleri, şu şehit braderlerimizin şehadetleri haseten ben Türkiye'lik Bulgenliğim için, Türkiye'de Bulgenliğim, Bulgen paytımda şu biraderlerini rasa tesir kılgen edi. Şunga hursan bulup kupçuluğu, hakikaten kupçuluğu, çünkü hazır sabır yaptı ki çıkamız deyipti de. Elhamdülillah. keyin şu bayram arafesinde hem şu yerde buldum. Elhamdülillah. e, yo'lda soğuk atken edim kasal bo'lganimda lekin xursand bo'lib chiqib shu şu qurbonlarni so'yishyapti man ham ketib shu xizmatda bo'laman desam chiqdim ozgina xizmat qildik lekin birodarlar qabul qilishmadi lekin man aytdim birodarlarga ben. xursandman shuning uchun keldim man shu qurbon hayitini shu yerda o'tkazishlikdan do'y allohga ko'p hamdu sanolar qilaman deb aytib berdim birodarlarga abu talha yuqorida birlik va hamfikr bo'lishlik haqida nasihat qildingiz birlashib dushmanga zarba berishlik haqida hozirda mana shu yerda mana shu vazristondagi holatni ko'rdingiz bilasiz turkiyada hijrat qilmoqchi bo'lgan kishilar va jihodga xayrixoh bo'lgan kishilarni fikri qanaqa vaziristan haqida shu jihodga chiqamiz hijratga chiqamiz degan birodarlarning fikrida hozir birodarlarning niyatlari şu shu yerga yetib borsak agar shu izzatli joylarga yetib borsak to shahid bo'lgungacha dushmanga zarar beramiz shu birodarlarimiz bilan birga bo'lamiz deb shu niyatdalar shu fikrdalar abu talha siz hozirda tashqaridagi fikrlar tashqaridagi musulmonlarni fikri vaziriston mujohidlari haqida qanaqa shu haqida bir to'xtalib o'tsak alhamdulillah man o'zim alloh nasib qilganda shu jihod maydonlarida bo'lgan edim lekin shu bir yil bo'ldi qaytganimda shu izzatni bu yerda qoldirib ketgan edik shunga filmlarni şu stüdyodan çıkan filmlerini birme bir yenge birinci ben körer edim. Çünki keyin birodarlarga ko'rsatar edim. Hamma birodarlarga. Shu Bonudagi qamoqdagi birodarlarni shu amaliyot bilan chiqarishlik chiqargan filmlarni ko'rib, men shunaqa yig'ladim bor aka. Subhanallah. Ben özüm Özüm indi şu yerlerde Veziristan'da Allah yolunda cihat kılıp özüm et yapmaya ki inşallah şu mücahitler bizlerini kurtkaradı. Indi karın nergi avam şu mazlum mazlume singillerimiz, braderlerimiz, Suriye'den çıkan mazlum halk avam hemesi hazır şu filmlerini kör yaptı. Şurada bu mücahidlərdən rasakub kütkən nərsələri var ki, kafirlərin şu zulmünü toxtatsa, məgərəm şu mücahidlər, şu izzətini kolunda kötərgən biradərlər, mücahidlər inşallah kötərədi, şu zulmü yox etədi deyib bizdən ümidləri var. Mən şunu ümid qılgən mən. Şöngə Allah'a qasam etəmən ki, Taşkara'daki hemen müs, mazlum, ve Müslümanlarının hepsi bizden ümitleri var. Çünkü bizim hakkımız yok ki biz tefrika bulaylık. Bizim şu mazlum mazlume singil braderlerimiz ne neme kılışımızge gene hem şu zulmün pahasında zulmün teginde kalışlıkları için tefrika buluşuklarımız bize neme hakkımız mez. Vahdet buluşumuz gerek. Çünkü onların bizden kup kup ümitleri var. Hazır hemesinin hayalinde tüşünde cihat var. Həməsinin tüşünde şu cihatla mücahitler kollarında cihad, izzetlerini kötərib, silahlarını köterip Türkiye kiredi. Kikin şu fütuhatlarını qıladı, xilafətini onatadı. Kim başqa mıntıqadakı müsəlmanlar həm şunaka. Kikin şunaka gəlib çıxdı ki Türkiye'de şu Cundullah Niçite üstazını Suriye yönetedi degende Allah'a kasem olsa ki Müslümanlar şunaka kursan buldu. Nemede, Nemege'de gelinizde elhamdülillah şu videoda, filmlerde indi bu maqta iş içinməz. Allah özü sabit kadem qılsın. Kigin Eğer xatamız bulsa, əgər buran yaman niyetlerimiz bulsa, Allah özü bizim kolumuz bilen, şu ehli ilmin kolu bilen ıslah kılıp koysun. Lakin bizden Nergi mücahit tayfelerinden şu, bu yerdeki şu Veziristan'da kay, kançadan kaça cihat kıl yapken taifeler bulsa Taşkara'daki mazlum mazlume singillerimiz yardım kütüp durupdu. Ümitleri var. Çünki həmə braderlərgə, həmə gruplardaki mücahid braderlərimgə istetişim şu ki, nasihatim şu ki, kelim vahdet bulaylıq. Allah rızası için şunlarının ümitlerini yok edip koymayaylıq. Hazır kafirler, vücuda hem hatarlı işlerini kıl yaptı bizim üstümüzden. Şu Veziristan'daki cihat başka Bran mıntıkada yok. Veziristan'daki mücahitler kılgen ameliyatları Branta cihadi meydanda yok. Allah hemimizi özünü sabit kadem kılsın lakin şu bir hakikat. Şunda Veziristan'da niçite cemaat bulsa, cihadi grupa cemaat bulsa, şu kafirler öz özara kuvvetlerini bizge berişmesin. Özara kendi aralarında şu birbirlerini buruşsun, Şu fitnelerini çıkarışık için hareket kılyaptı. Braderlerimge nasihatim şu ki öz maksadımızı isten çıkarmayalık. Çünkü şu bir yılda şu ahirki aylarda bunu yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge aldın hakaret bulgan idi. Lakin şunçası bulmagan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrusunda bir film kılıp koydu şu kafirler. Allahu Ekber. Eğer adam körse yığılamasa onun imanı yok etemem. Şu filmni mükemmel körelmeyedem. Az gerisini körüp uçuradı filmni. Lakin şu az gene körgenleki yığılamasa şu mümin braderinin imanı yok etemen. Şunaka hesap kılamen. Şunaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret kılgen ki ben başını, şu filmin başını gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni haşa sümme haşa zinakar kılıp koydu. Zinakar. Şu um, müminlerin anası bilen fakat zina kılıp yürüydi deyip şu şekilde koygenler, şunday hakaret kılgenler. Şunge hemen braderlerge nasihatim bala çakak, kettesinden kiçikesi keçe bizim birinci vazifemiz birinci vazifemiz şu özera şu fitnelerini taşlayıp şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in intikamı için hiç bulmasa bir aylık vahdet bulaylık şu intikamını alış için. Maylı et yaptı singillerimiz. Şu biznin hakkımız, namusumuz, izzetimiz bozulsa. Hı? Namuslarga hakaret buluyordu. Ben şunu namus deyip koymayayım ben. Çünkü birinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namusu birinci o'rinda keladi rasulullohni nomusi hozir kirlatildi birodarlar shunga nasihatim Allah rizosi için. Gelin, endi Allah sabit qadam koysun qo'ysin bizni mukammal va atasimu bihablillahi jamia oyatiga muvofiq Allohning shu ipini mahkam ushlab dushmonga ne için zarar verişimiz gerekirkenligini bileylik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu hakaret kılıngenler ki vallahi Allah ki kasem olsun ki eğer gene hem eğer gene hem vahdet buluşu günü kahlamasa kim kim de kim şu vahdet buluşu buluşugunu xahlamasa, düşmanga şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in intikamını alamaz deyip vahdet haleti de zarar verişini xahlamasa, vallahi onun namı mücahid buladı, lakin imanı bulmaydı deyib, mən özüm ilim ehlimə fətva verəməm, biradərlər. Şüngə Allah rızası için gelin vahdət bulaylıq, şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namusunu hakaret kılıngenlerin intikamını alışık için vahdet buluşukken tayyar bulaylık. Cezakumullah hayran. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi bor ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g'ri Navbatdagi muhojirimizga ham Allohning salomi bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Siz ismingizmi? Meni ismim Husayn. Husayn, sizga qancha bo'ldi kelganingizga? Men shu yaqinda keldim. Kelganimga hech qancha ham bo'lmadi. Xo'p, kelayotganingizda yo'lda qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Yo'lda uncha qiyinchiliklar bo'lmadi-yu, lekin shu nimada kelayotganimizni yo'lda shu urush bo'lib ketdi jang bo'lib ketdi birodarlar kim bilan kim urushdi mujohidlar bilan fobjilar urushib ketdi biz yo'lda kelayotgandik nimani ichida edik kelayotgan paytimizda shunday urush bo'lib ketdida shu shofyor shunday to'xtayapti yo'lga to'xtasa fobjilar yo'lda turib otishma otyapti mujohidlarga qarab u mashinalar to'xtab fobjilar oldini ochib qo'ysa fobjilar haligi yerda ham shu shu yerda ham ancha o'zimga nima bo'ldi? Fikr. Mashinalarni to'xtatmayapti-da, o'tdilar, o'tish, o'tish deb bu yoqdan bu yoqdan o'tkizib da Husayn birodarimizni kufr askarlari o'tkazib yuborganlarga izohning hojati bo'lmasa kerak. Ha, o'tkizyapti, oradan chiqib turib, mashinalar orasidan chiqib otib-otib turib mashina o'tib ketyapti, yana oradan chiqib otib shuna qilib urush qilyapti. Haligi yerda bir nima deydi, g'irrom, ya'ni ular xalq xiyla qilib turib xalqni manligini qalqon qilib turib o'ziga shu urush qilyapti yana keyin ketayotgan yerimizni mino istab yuradigan mashinasi istab tekshirib o'tib ketdi o'tib ketdi biz 1 20 metr oldimizda mashinani oldirog'ida o'tirdim men shu ko'rinibla turibdi-da, shu bitta mashina amerikans keldi ikkitasi o'tib ketdi oldimdan uchinchisi shunday qarab turdi man chatchilib ketdi-da, nimaga tushib mashina chachilib ketdi hali yerda сразу to'xtab bizning mashinaga ham ancha bilindi vannasi zarar yetmadimi sizlarga Yo, bizga zarar yetmadi lekin shu fojilar o'lib yotibdi nechta o'lik ko'rdingiz ta o'lik ko'rdimni. ikkitasi yonib ketgan bittasi yo'lda yonboshida otib o'ldirishib shekilli Allohni. Amerikansmi yoki milliy urdumida Fojilar nimalar Shu Alloh alam shular bo'lishi kerak. Amerikan emasmi? Lekin Amerikan hali mashinada kelyapti, chachilib ketdi, o'liklarini vashni ko'r bo'lmaydigan bo'lib ketdi. To'xtab turma deydi, o'tib ketaver deydi. Kecha bir 2-3 minut turdingda sirazi ketaverdi, u mashina chachilib ketgan bir. O'sha paytda sizda ham bir shijoat paydo bo'ldimi bir amaliyot qilish uchun? Alhamdulillah shu ancha nima bo'ldi. Shijoat yana ham kuchayib yo'llarda qo'rqinchli bo'lmadi shu Alloh subhanahu va taolo o'zi haligi oyatda aytgani ularni biz ko'zini ko'zini ostidan parda qilib to'sib qo'ydik. Dar haqiqat Alloh va rasulining va'dasi haqdir. Ham tavakkulchi muhojirimiz so'zlashda davom etmoqdalar. Hozir sizda kayfiyat qanday? Mashalloh ya, kayfiyat yaxshi oldingidan. Qanday haligi jahiliyatdan chiqib islomga kirsa misol qorong'ulikdan yorug'likka kirganday bo'lar ekan. Ya'ni u kufr diyorlaridan chiqib biz qandaydir bu yerda o'zimizni boshqacha his qilyapmiz erkin bu yerlarga kelishni avvaldan orzu qilganmidingiz yoki yaqinda sizda ham bu yerga kelish niyatingiz paydo bo'lganmi oldin shu dinni tushunmay yurgan paytimizda shu dinga qiziqish bo'lgan namozlar o'qib yurardik yevropaga chiqib shu hidoyat topib ancha alhamdulillah bu yoqlarga nimalar ko'rib internetlarda Internetda nimalarni ko'rardingiz? Shu internetda Torikani, Jundulloh studiyasini nimalarini, videolarda ancha ta'sirlanib, shunda bir Alloh subhanahu taolo nimasi bo'lganda dinga qiziqish, shu jihod qilishlikka oldin bizga shu dinni tushunardi, namoz o'qisa bo'ldi deb shunaqa qilib namoz o'qib yurganmiz. Diningizga vatanda tazyiqlar bo'lmaganmi? Yo, dinda bo'lmagan vatanda chunki biz vatanni o'zi islomni tushunmagan edikda namoz o'qib qo'yib shu yurardik trenirovka qilib netab shu bilan nimadan trenirovka qilardingiz shu boksdan boksdan qilib musobaqalarga chiqib yurardik qatnashganmisiz ha hozir ham bu sport bilan shug'ullanib turasizmi hozir ha inshaalloh niyatlar endi boshqacha bo'ldi oldin islomdan mayus paytimizda ham qiziqib qolardi. hozir islom kirgandan keyin oldingidan ko'ra ham qiziqish yaxshi bo'lib ketdi inshaalloh oldin yurardik ekan shu kichkina kichkina nimalar qilib bu yerlarga kelganingizda o'zizda qanday bir taassurotga ega bo'ldingiz bu yerga kelganda shu nima deydi ko'p narsalarni tushunib yetdikda shu nimalarda yurganda nima deydi xuddi ko'zimiz ostiga bir parda to'silganda yuraverardik ekan shuncha nimalar eshitsa netsagan bu yer keldi alhamdulillah bu yerda eslab bir hapa ham bo'lib ketasiz mujohidlarni ko'rganingizda yoki ularni qo'llaridagi qurollarni ko'rganingizda qanday tasavvurga ega bo'ldingiz bularni birodarlarni ko'rganda juda xursand bo'ldim. keyin bir boshqacha o'zimni his qildim oldingidan ko'ra yaxshi ancha yaxshi chunki oldin biz ko'rganmiz o'zimiz vatanlarda ham qurolni qurolni kim qo'lda ko'rardingiz vatanda militsiyalarda endi uncha ahamiyat bermardik ekan o'zimiz ham ancha nima qildik yo'llarda ham yo'lda bu yo'lga kelishingizga biron bir qarshiliklar yoki fitnalar bo'lmadimi yo'q yo'q unaqa fitnalar bo'lmadi bo'lardi lekin biz unga quloq solmadik chunki biz bilardik-da bu yo'lda yurib ancha muncha ishlar qildik xizmatchicha alhamdulillah uncha yangi muhojirlarimizda mana shunday gaplar Qadirdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan istamti bi hayatik hayotingdan foydalanib qol. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Ming yil yashasa johil hayot kehish to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Bismillahirrohmanirrohim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياتنا فايدة لها بو حياتنا زايا كتكزمة بو حيات سينوشن jannatga kirishliging uchun fursat qilib Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan oz muddatdir. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ular qiyomat dahshatini ko'rganda birgina peshindan so'ng yoki choshgoh vaqtigacha turgandek bo'lurlar shunday qisqa hayot lekin bu hayot insonni yo abadiy jahannam sari yoki abadiy jannat sari oboruvchi ko'prik vazifasini o'tovchi hayotdir <sighs> shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi va sallam abdulloh ibn umar roziyallohu anhuga bayon qilib aytadiki kun fi dunya ka annaka g'aribun av abiru sabilin dunyoda go'yoki g'alibdek bo'lgin yoki bo'lmasam yo'ldan o'tib ketayotgan yo'lovchiga o'xshagan bo'lgin amallarni eng samaralisi va eng savoblisi balki eng mezon tarosida og'ir bo'ladigan narsa bu chiroyli axloq rasululloh sollallohu alayhi vasallam mezonda eng og'ir bo'ladigan narsa bu husnul xuluq chiroyli muomala qilishlik aytib o'tdik insonlarni tabiatiga qarab muomala qilishlik bu ayni maqsad inson bundan o'zi ham va jamiyat ham foydalanadi. O'zi ixlos bilan muomalat qilsa, bu qilayotgan muomalasini, yaxshi muomalasini ixlos bilan qilsa, savoblanadi. Ikkinchisi, bu jamiyat yaxshi tarafga o'zgara boshlaydi. Shu yerda savol tug'iladiki, demak insonlar har birlari boshqa insonlarning muomalasiga qarab muomala qilishlik kerak, tabiatiga qarab. Demak, inson o'zini g'aliyov, qo'pol tabiatini o'zgartirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu insonlar orasida quvvat, salobat bilan mashhur bo'lgan inson bo'lgan. Umar deganda mana ayrim ansorlarda ayollari ansoriy ayollar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldida istifsor qilib turishgan edi umar roziyallohu anhu kirganda to'satdan ayollar qochdilarda parda qilib o'sha yuziga parda tashlashdi shunda umar roziyallohu anhu bu voqeani ko'rib ajablandi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nimaga kulyapsiz yo Rasululloh? dedi. Shunda mana bu ayollarni holatiga kulyapman. Siz kelishligingizdan oldin mendan istifsar qilib din ishlari haqida so'rab turishdi. Kelishligingiz bilan to'zib ketishdi. Shoshilib yuzlarigacha bekitib parda qilishdi. Shunda Umar radhiyallohu anhu يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم mendan haybat qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan haybat qilmaysizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam haybat qilishlikka arzigan kishiku ha sendan haybatlanamiz chunki sen eng qo'pol va qattiq odamni rayini qilmasdan gapiradigan insonsan. Shuning uchun sendan haybatlanamiz, deb Umar radhiyallohu anhu ga ayollar shunday dedi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ehtiyot bo'linglar, bunday demanglar. Umarni bilsanglar agar bu Umar agar bir ko'chada ketayotgan bo'lsa, shayton ham bu ko'chada bo'layotgan bo'lsa, qo'rqib boshqa ko'chaga o'tib ketadi. Shunday. Buni haybati faqat insonlarga emas, Buni haybati faqat kofirlarga emas. Buni haybati shaytonga ham. Shayton qochadigan inson deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umar roziyallohu anhu da haqida shunday dedi. Mana mashhur Umar o'zini quvvati bilan, salobati bilan, haybati bilan, o'zini shiddati bilan, qo'polligi bilan mashhur bo'lgan insonni tabiatini ko'ring. Kunlardan bir kuni sahobalardan biri o'zini ayoli bilan yo sahoba yo tobiin. O'z ayoli bilan ixtiloflashib qoldi. Umar radhiyallohu anhu oldiga shuni bir yechimini mushkulotni hal qilishlik uchun ayolidan shikoyat qilib Umar radhiyallohu anhu uyiga kelsa, Umar radhiyallohu anhu endi eshigini qoqaman deb tursa, ichkaridan dovush ayolni baqirgan tovushi eshitildi. Umar radhiyallohu anhu jim. Umar tarafidan tovush chiqmadi. Baqirmadi ham, urmadi ham. Kishi eshikdan yuz o'girdida ketdi. Umar radhiyallohu anhu eshik tagida bir kishi kelganlik tovushini eshitdi-da yugurib chiqdi-da "Ya falonchi, nimaga ketyapsan? Nimaga kelding? Nimaga ketyapsan? Nima bo'ldi?" tinchlikmi dedi shunda haligi kishi ya amiral mu'minin. sizga ayolim haqida shikoyat qilib keluvdim lekin sizni ayolingizni dovushingizni dovushini eshitib qoldimda umar radhiyallohu anhu umarni ayoli ham shunaqa ekan deb ketyapman foydasi yo'q ekan deb ketmoqchi bo'lib turdim dedi shunda umar radhiyallohu anhu ey kishi ey odam bu e, meni ayolim bo'ladi menga taom tayyorlaydi. Kiyimimi yuvadi. Shu qilgan yaxshiliklari evaziga ozgina beodobligiga sabr qilmaymanmi deb Umar radhiyallohu anhu alayhi kishiga shunday dedi. Mana tabiat o'zgartirishlik. Umar ham shayton salobatidan hayiqadigan, qo'rqadigan Umar ham tabiatini o'zgartirdi. Shuning uchun nodir qoidani aytib o'taman insonlarni yaxshi yomonga ajratishlikdan oldin insonni yaxshi tarafini ham yomon tarafini ham taroziga solishlik kerak qaysi tarafi og'ir keladi yaxshi tarafi og'irmi yomon tarafi og'irmi agar yaxshi tarafi og'ir bo'lsa yomon tarafi yengil bo'lsa inshaalloh mushkul emas buni o'nglasa bo'ladi Agar yomon tarafi og'ir kelib, yaxshi tarafi yengil keladigan bo'lsa, endi buni tabiatini va yaxshi tarafga o'zgartirishlik mutlaq iloji bo'lmaydigan bo'lsa, bunga sabr qilishlik kerak. Mana bu narsani bizni shariat islom ko'rsatib beradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qalblarimiz ulfat qilsin. Alloh taolo bu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم qo'ymaydi ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha xor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha xor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Abdushukur aka, keling kofirlarning so'zidan ham bir tinglaylik. Ne'matulloh birodarimiz bu safar nimani tarjima qilib bermoqchi ekanlar? Mana o'zlaridan tinglaymiz. Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Bugun yana uchrashib turganimizdan juda xursandman. Men tayyorlayotgan mavzular ko'proq kofirlarning fikr va gaplaridan bo'lganligi, kofirlarni maqtash emas, ularga ergashishga chaqirish ham emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikmat musulmonning yo'qotgan narsasidir deganlar. Qayerda topsa, uni olib hayotida ishlatadi. Qur'onda ham kofir va munofiqlarning ko'pgina so'z fikr va qilmishlari aytilgan. Biz Qur'ondagi bu qissalardan qanday foydalansak, bu zamonamiz kofirlarini voqei fikr va amallardan ham shu yo'sinda foydalanamiz. Insonlarga voqei narsalar kuchliroq ta'sir ko'rsatganligi sabab biz bu mavzularni saralagan holda yaxshilarini tanlab e'tiboringizga havola qilmoqdamiz. Bugungi mavzu ham kofirlar gapidan. Amerikaning siyosiy olimi Dr. Norman Finkelstein. U Lubnan va Isroil mamlakatlari orasida bo'lib o'tgan urushlarga o'z fikrini bildirgan. Norman Finkelstein o'z so'zini shunday boshlaydi. I was of course happy to meet the Hezbollah people uh, because it's a point of view that's rarely heard in the United States. And I have no problem saying Albatta men Hizbulloh partiyasining odamlari bilan uchrashganimdan juda xursand bo'ldim. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida ularning fikrlari ko'p eshitilmagan. Men ular bilan hamfikrligimni izhor qilishni xohlayman. Bu men uchun muammo emas va buni gapirishdan qo'rqmayman ham va munofiqlik ham qilmayman. Siyosiy Hizbulloh partiyasi meni qiziqtirmaydi. ularning siyosatidan ko'p ma'lumotim ham yo'q. Nima bo'lganda ham bu muhim emas, chunki men Lublanda yashamayman. Nimani tanlash lubnanliklarning ixtiyorida. Kim ularning lideri bo'lishi kerak yoki kim ularning nomidan ish ko'radi, bu ularning ishi. Lekin bir fundamental qoida bor. Xalq o'zining vatanini tashqi bosqinchilardan himoya qilishga haqqi bor va ularning mamlakatini vayroniga aylantirayotgan dushmandan himoya qilishga haqlari bor. Bu men uchun sodda va boshlang'ich qoida. Mening ota-onam 2-jahon urushini boshidan o'tkazgan. To'g'ri, Stalin tuzumi to'kin sochin, dabdabali hayot bo'lmagan. Bu tuzum ayovsiz va beshafqat bo'lgan. Bunda ko'p odamlar qirilib ketgan. Lekin fashistlarga g'olib kelgan Sovet ittifoqini kim qo'llab-quvvatlamagan? Kim Qizil armiyaga yordam bermagan? bosib olingan butun Yevropa mamlakatlarida kim izzatga ega bo'ldi? Albatta, qarshilik qilganlar. Kommunistlar qarshiligi ular vahshiy va shafqatsiz edi. Kommunistlarda yengil va oson hayot bo'lmagan. Sen ularni hurmat qilasan, chunki ular mamlakatiga kelgan bosqinchilarga qarshilik ko'rsatishgan. Endi agar men 2-jahon urushidagi kommunistlarni hurmat qiladigan bo'lsam, garchi men ularning nizomi ostida yashay olmasam ham, Agar ularni hurmat qiladigan bo'lsam, men Hizbullohni ham hurmat qilaman. Ular shijoatli va ular tartib-nizomli. Men buni yaxshi ko'raman. Jurnalist 2000-yildan oldingi holat uchun bu juda to'g'ri ta'rif. Lekin 2000-yildan so'ng Isroil Janubiy Lubnandan chiqib ketgan va Lubnanning siyosiy liderlari orasida qurol aslihalar kelajagi va Isroilga qarshilik ko'rsatayotgan kuchlar haqida kelishmovchiliklar bor edi. Mana shu ikki tarafdan qay birini qo'llab-quvvatlamoqdasan? Nima bo'lganda ham sen Lubnanga faqatgina ziyoratga kelganman demoqdasan. Lekin iyul oyida bo'lib o'tgan urush Lubnan xalqiga qanday ta'sir qilganini bilmaysan. Norman If you want to close your eyes Meni eshit. Agar sen ko'zingni yumib Isroil bilan Lubnan urushi 2000-yilning may oyida tugagan deb o'ylashni xohlasang, bu sening ishing. Bu o'yinni o'ynashing mumkin. Isroilning tutgan yo'li shundan iboratki, biz Hizbullohni urib yo'q qilamiz. Shuning uchun yahudiylar 2000-yilda Lublandan surib chiqarishlari bilanoq yangi urush uchun reja tuza boshladilar. Va buning uchun yahudiylar 2000-yilning iyul oyida urush uchun bahona topdilar. Bu haqiqatni hamma tushundi. Isroil Hizbullohning bu g'alabasini javobsiz qoldirmasligi aqli raso odamlar orasida shubha yo'q edi. Jurnalist: Lekin urushsiz hal qilsa bo'lardi-ku. Norman: Yo'q, urushsiz hal bo'lmasdi. Amerika va Isroil arab dunyosida hech qanday qarshi qarshilik ko'rsatadigan kuchlar bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Agar sen urushsiz hal qilsa bo'ladi deb o'zingni aldamoqchi bo'lsang, bu o'yinni o'ynashing mumkin. Lekin jiddiy odamlar, aqli rosa odamlar ertami kechmi yana yangi urush bo'lishligini bilardi. Nima? Sen boshqa urush bo'lmaydi deb o'ylaysanmi? 2006-yilning iyul oyidagi mag'lubiyatni Isroil kechiradi deb o'ylaysanmi? Bu bo'layotgan hamma urushlarga Hizbulloh aybdor deb o'zingni gollikka solmoqchimisan? Yo'q, yana urush bo'lishi aniq va talofat 10 barobar katta bo'ladi. Balki 2006-yilning iyulidan da qattiqroq bo'ladi. Chunki Isroil Amerika bilan birgalikda arablar dunyosini o'rniga qo'yib, shu joyda ushlab turmoqchi. Endi men qanday qilib bu narsaga qarshilik qiladiganlarni hurmat qilmay Bilasanmi? Ispaniyada fashistlarga qarshi urush qilayotgan xalq ichida bir mashhur ayol bor edi. Uni La Pasionaria deb atashar edi. Dolores Ibaruri Ispaniya respublikachilaridan edi. Mana shu ayolning It's better to die in your feet than to walk crawling on your knees. Tiz cho'kib yashagandan ko'ra tik turib o'lgan yaxshi degan mashhur so'zlari bor. Jurnalist: Lekin qanday yashashlik Lublan xalqining ixtiyoridagi narsa. Norman. Ha, men bunga qo'shilaman. Men hayotingni nima qilishni o'rgatayotganim yo'q. Agar sen tiz cho'kib hayot kechirishni xohlasang, men buni tushunishim mumkin. Odamlar tirik yashashni xohlashadi. Qanday qilib men seni bundan mahrum qilishim mumkin? Lekin endi men qanday qilib tik turib o'lishni tanlaganlarni hurmat qilmasligim kerak? Qanday qilib undaylarni hurmat qilmay? Isroil va Amerika hujum qilmoqda. Chunki ular bu mintaqani boshqarishlarda hech qanday qurolli kuchlardan iborat qarshilikni xohlashmaydi. Mana mushkulot qayerda? Agar Hizbulloh qurollarini tashlab, biz amerikaliklar nima desa itoat qilamiz deb aytsa, albatta urush bo'lmasligi aniq. lekin senlar Amerikaning qullari bo'lasanlar. Men qul bo'lmaslikni xohlaganlarni hurmat qilaman. Jurnalist: Bu narsalarga harbiy qarshilikdan boshqa chora yo'qmi? Yo'q. Boshqa bir yo'l borligiga ishonmayman. Qani endi boshqa bir chorasi bo'lganda edi. Kimga urush yoqadi? Kim talofatlarni xohlaydi? Hatto Adolf Gitler ham urushni xohlamagan. Gitlerning qo'lidan kelganida u ham o'z maqsadlariga tinchlik yo'li bilan erishgan bo'lardi. Men urushni xohlayman demoqchi emasman. Lekin men chindan ham boshqa chorani ko'rmayapman. Illo sen ularning quli bo'lishlikni tanlashing mumkin. Va Lubnanda ham ko'pchilik shu yo'lni tanlagan. Men qul bo'lib yashashlikni tushunaman deb ayta olmayman. Sen yashashni xohlaysan. Aslida men buni hurmat qilaman deb ayta olmayman. Bilasanmi? Shuncha odamlar o'lib ketdi. Katta talofat ko'rildi. Hatto o'lganlar ko'milishidan oldin, binolar qayta qurilishidan oldin shu narsalarning hammasiga sababchi bo'lgan odamni mehmon qilib kutib olishga shoshilasan. Ostonasiga qizil gilam tashlashga shoshilasan. Men buni hurmat qila olmayman. Bunday narsalarda men yahudiylarni ko'proq hurmat qilaman. Men ularni muomalasini yaxshi ko'raman. Sen yahudlar bunday narsalarga qanday muomala qilishini bilasanmi? Never to forgive, never to forget. Hech qachon kechirma, hech qachon unutma. Va men bunga qo'shilaman. Nima uchun ostonaga qizil gilam to'shaysan? Ular tomonidan mamlakating buzilganiga 2 yil ham o'tmasdan Amerika Qo'shma Shtatlarining ministri bu holatni Yaqin Sharqning tulg'oq og'rig'i deb tasvirladi. Bu badbasharaning gapi. Faqat tasqara odam bolani dunyoga kelishini mamlakatning vayron bo'lishiga taqqoslaydi. Shunga qaramasdan bu yerdagi ayrim odamlar ministrning kelishini hayajon bilan kutib olishdi. Bu odamlar amerikaliklar nima ekan deb o'ylanib yurishibdi. Kim bundaylarni hurmat qilishi mumkin? Men ming marta yahudlarni ko'proq hurmat qilaman. Hech qachon kechirma, hech qachon unutma. Shuncha o'lganlar, shuncha vayronagarchiliklar va sen ularni kutib olishga shoshilasan. It's disgusting. Bu ish jirkanchli. La'nati Bushning kelishi bilan kimning ishi bor? Uning bu yerga kelishi taqiqlanishi kerak. U sening mamlakatingni vayron qildi. Urushga u aybdor edi. Senga juda yaxshi ma'lum. Qaror urushdan 3 hafta oldin olinishi mumkin edi. U sening mamlakatingni vayron qilgan. Sen esa uni kutib olishga shoshilasan. Sening qadr qiymating yo'q. Qanday qilib boshqa odamlar arablarni hurmat qilsin? Sen o'zingni qadringni bilmaysan. Xulosa qilish uchun senga bir savolim bor. Endi biz kimni hurmat qilishimiz kerak? Kel tinch yashaylik deganlarni hurmat qilamizmi yoki kel qarshilik qilamiz deganlarnimi? Nihoyat navbat yangi nashidaga. Zamon tubdan o'zgarmoqda, borib, borib, borib, borib bir insonga bo'lmaydi hech ko'ngil yori. zamon tubdan o'zgarmoqda borib borib bir insonga bo'lmaydi hech ko'ngil yori. bugun inson insonligin unutib yuborib Tuyon ichra ketgan zamon keldi do'stlar keldi do'stlar keldi do'stlar Tuyon ichra ketgan zamon keldi do'stlar mu'min degan mol ustida birar jonni birar jonni bir paytlar bulishgandi burda nonni esga olmas mahshardagi pushaymonni bir og'ir kun bizlar tamam keldi do'stlar keldi do'stlar keldi do'stlar bir og'ir kun bizlar tamon keldi do'stlar biri aytar yahudiydan ilm olgin biri aytar besh kun dunyo yashab qolgin bu ummating holi gapir nazar solgin So'nggi damlar qanday yomon keldi do'stlar. Keldi do'stlar. Keldi do'stlar. So'nggi damlar qanday yomon keldi do'stlar. Bir yonda haj qilish kapul to'planmoqda. Boshqa yurtda musulmonlar talanmoqda. Ahdida turganlar qonga belanmoqda. Ahdida qaytganlar omon keldi do'stlar. Keldi do'stlar. Keldi do'stlar. vaqtida qaytganlar omon keldi do'stlar Kimda mardlik bo'lsa ilm yetishmaydi Ilmi borlar bir shijoat yetishmaydi Peshvolari biror mazhab tutishmaydi Bu san'atga katta tuyon keldi do'stlar keldi do'stlar keldi do'stlar ummatga katta tuyon keldi do'stlar muhojirlar o'zga yurtda kezib yurmish O'z yurtida uni ofat kutib turmuş Arab ahli kim zarga qasr kurmuş. Yahudlarga katta imkon kildi do'stlar Kildi do'stlar Kildi do'stlar yahudlarga katta imkon keldi do'stlar ey mujohid yig'la endi bu holatga nechun ummat rozi bunday jaholatga bilgin jihad chek yer bu zalolatga Robbimizdan hujum farmon keldi do'stlar keldi do'stlar keldi do'stlar Robbimizdan hujum farmon keldi do'stlar Zamon tubdan o'zgarmoqda borib borib borib borib sange bo'lmaydi hech ko'ngil yori ko'ngil yori zamon tubdan o'zgarmoqda borib borib borib borib bir insonga bo'lmaydi hech ko'ngil yori bugun inson insonligin unutib yuborib Tuyon ichra ketgan zamon keldi do'stlar Tuyon ichra ketgan zamon keldi do'stlar do'stlar tuyon ichra ketgan zamon keldi do'stlar jahonda nima gap qisqa satrlarda karachi shahrida pokiston milliy partiya a'zosini majlis paytida niqobli kishilar kirib otib tashlashdi Natijada 4 kishi o'ldi, 3 tasi yarador bo'ldi va 2 tasi o'lmay qoldi. Bu amaliyotni Tahrik Taliban o'z bo'yniga oldi. Seshanba kuni Hilmand viloyati Nahrisroj ulusvolisida bir milliy urdu ikki NATO askarini otib o'ldirib voqea joyidan qochib qolgan. Iroqda qurollangan kishilar shiyalar to'planib turgan joyga o'q uzishgan. Natijada 35 ta shiya o'lgan va 85 tasi mayib bo'lgan. Yana Iroq Bog'dod shahrida shiyalar istiqomat qiladigan mintaqaga ikkita mashina minalashtirib ketilgan. Natijada 20 dan ortiq shiyalar o'ldirilgan. BMTning Iroq bo'yicha elchisi Martin Kobler shiyalarga qilingan bu hujumni qattiq qoraladi. Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan baloning qiymati 40 milliard dollarga yetdi. Alhamdulillah, ofatlarni yana hisob-kitob qilishda davom etishmoqda. Amerika prezidenti vayrona bo'lgan shaharlarni vertolyot bilan tomosha qilmoqda. Shuningdek, nasorolar ibodatxonalari ham xarob bo'lgan. Kofir aholi esa ularga katta-katta pullarni berib, o'zlarining haqqiga duo qilishlarini so'ramoqda. Oxirgi paytlarda AQShga kelayotgan balolar ko'payib ketmoqda. Los Angeles shtatida bir kishi institutga kirib, o'quvchilarga qarshi o'q uzib, ularni o'ldirgan. Saudi Arabistoni poytaxtida binoga mina qo'yilishi natijasida bino portlab butunlay qulagan. Natijada 30 ga yaqin kishi hayotdan vidolashgan. Bangladeshda suvda ketayotgan kema ag'darilishi oqibatida 120 dan ortiq odam g'arq bo'lgan. 6 kishidan iborat bo'lgan noma'lum guruh Suriyaning janubiy viloyatidagi Daraada shahrida sud binosi yonida Alavitlar prokurori Samaadini otib o'ldirishdi. Yahudi Binyamin Netanyahu Quddusdagi yahudiylar uchun bino qurilish ishlarini to'xtatmasligini xabarini berdi. Bu ishlarga falastinliklar qarshi chiqqan. Yahudiylar bu musulmonlar yerida yana 800 ta uy qurishlarini e'lon qilishdi. Yerusalim bu bizning poytaxtimiz. Xohlagancha uy quramiz, dedi Netanyahu. Bag'dodda hukumatning yuqori lavozimli 5 ta odamini mujohidlar otib o'ldirishdi. Nigeriyaning shimoli shtati Yobeda Potiskum shahrida Boko Haram mujohidlari va hukumat askarlari o'rtasida jang bo'lib o'tdi. Avvalida mujohidlar murtadlarga qarshi hujum qilishib, ulardan anchasini o'ldirishdi. Hujum to ertalabgacha davom etdi. Natijada axborot vaziri og'ir yaralandi. Chechenistonning Shatay viloyatida murtad askarlar 40 yoshli muslimani terrorizmda ayblab hibsga olishdi. Bu muslima 2005-yilda mujohidlarga oziq-ovqat yetkazib yordam berishlikda ayblanmoqda. Birmalik butparastlar musulmonlarning muqaddas dargohlari hisoblanmish masjidlarga kirib, Qur'oni Karimga nisbatan behurmatliklar qilishgan. Shuningdek, masjidda saqlanayotgan 2000 atrofidagi islomiy adabiyotlarni yoqib yuborganlar. Dasturni Bahol qudrat Abdushukur aka va Sayful Islom ukamiz bilan olib bordik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرج بالرعب جدارا